Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ngaturi kasugengan mbah. Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbok Gede, Pak Gede, Mbok Cilik, Pak Cilik, Mbak Yu Kakang adik kakung putri sing cilik-cilik niki sedaya sami wilujeng Alhamdulillah kula inggih lembat-lembat binaringan sehat mugi-mugi kesehatan kita kaparingna dhateng kita sami ngantos kita sowan wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin niki pengaosan sing ping 3 tesih ngrembug bab wahyu dipunturunaken dhateng Kanjeng Nabi. Sing wingi kula matur tekan Kanjeng Nabi dipak krana ngendika zamiluni zamiluni lajeng pun tenang lajeng Kanjeng Nabi ngendika nek teng guwa Khira preso kawontenan Sisa sakjuk jumlek dereng nate preso. Siti Khadijah lajeng ngendika, "Mboten, Pak Nih, Gusti Allah mboten badhe negaken panjenengan wong panjenengan kagungan tindakan werni gangsal ingkang sae sedaya. Siji silaturrahim, loro melu ngudari ruwete wong liya, telu nek ana wong butuhke utangan kanjeng Nabi sanggup golekake, papat nyuguh tamu, lima kanjeng Nabi nek ana wong kena alangan melu ngenteng-ngentengi alangane. nek bab rakat ya melu rakat nek tenaga ya nganggo tenaga <clears throat> niki perkara lima sing diatungke Siti Khadijah dhateng Kanjeng Nabi sak sampunipun <clears throat> mbah nyuwun ngapunten <clears throat> niki keselak nggih men rada kayeng ana watuke sak sampunipun Kanjeng Nabi dipun pecaos atur kali Siti Khadijah Kanjeng Nabi lajeng ngaso Siti Khadijah tindaan pantolakot bihi Khatijatul hatta atat bihi warokota bin Naufal bin Usaid bin Abdul Uzza ibna Ammi Khotijah. Nek tengken niki malah Siti Khotijah ngaturi Kanjeng Nabi diajak sowan wonten kesepuan ingkang asmanipun Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nek kalih Siti Khotijah pernah adinak sana Ibni Ammi Khotijah. Warokoh bin Naufal niki piantun ingkang sampun sepuh. Nggih sampun boten trisa saking le sepuh. Wakana imro'an kot tanah soro jahiliyah. Warokoh niki zaman jahiliyah piambak ipun nyepengi agama Injil. Bahkan ayat tubul kitabal ibraniyah Barokoh niki ugi nyateti kitab Injil ngangge bahasa Ibrani. Bayak tubuh minal Injil bil ibraniyah kitab Injil, Taurat ganti yang bahasa Ibrani. Masya Allah pokoknya pun hasil karya tulisipun warokoh niki kata sangat tembungipun nanti masya Allah ayak tubah yang nulis apa jadi termasuk hasil karya penani pun kata sangat Warokoh niki. Wakana sekon kabiro Warokoh iki sudah dipiantun tuwo. Kot amia lan wis buto. Niki kahananipun Warokoh. Dados nek kali Siti Khadijah pernah adina sana, <clears throat> Fakolat lahu Khadijah ya bna am isma mimi bni akik Sampunipun Siti Khadijah kalian Kanjeng Nabi demugi wonten ing dalemipun Warakah. Siti Khadijah lajeng ngendika, "He, Dik, rungokno midangena ngendikane iki lho anake kakangmu iki, alias ya kakangmu midangena lihat pomong. Faqala lahu Warakah, "Ya benda akhi, madza Ngene cara kene ya benak akhir niki ya madatar. Samang midang napa ta Kang? Napa sing wonten kawontenan napa? Pak akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khabar ma ra'a. Kanjeng Nabi lajeng lelakon wonten ing Gua Khira nalika wau dalu ngaten. Faqala lahu waraqah. Hadzan namus. alladzi nazalallahu ala Musa. Sak sampunipun Kanjeng Nabi nyeritakaken rampung kawontenan wonten ing gua Khira. Baraka lajeng ngendika iki Namus. Sampeyan sejarah Namusul Akbar. Niki bahasa Ibrani napa bahasa napa Namus iki cara jawane malaikat Jibril. Nek tenggen ngisor niku ana penjelasan Namus niku sahibus sirri. Namus iki alladzina zalallahu ala Musa tahu temurun marang Nabi Musa. Lajeng barko ngendika ya laitani piha jadaan. Ya laitani aku nahayyan idh yughzika qaumuk. Malah saweneh riwayat warokoh niki lajeng bungok-bungok ya lal yahud. Ngeten nggih. Hai wong Yahudi, uktulu hadza patenana iki pemuda iki. Saune riwayat wonten sing ngendikake ngoten. Lah Ibu Khadijah, lho cok ngono kuwi. Nene lho yu. Upama ana sing arep mateni kakang iki aku sing sikik dhewe kudu melawan. Aku mati mati Said, swarga mengon neraka tutup. Mula ngendikane Warokoh niki, ya laitani aku nahayan. Walah mbok yo. Aku kisah urip idh zika qaumuk nalika kowe dikon diusir karo bangsamu niki lamunane waraka kepengin nek kanjeng nabi diusir metu saka Mekah niki mangke lagi ana dawuh perang nah, waraka kepengin dadi penglimane ngoten Kala Rasulul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi lajeng ngendika awa mukhrijihum apa to umatku bakal ngetokke nak aku Kala ngendika Subaraka, "Na'am." Iya. Lam yakti karo lam yakti rajulun bimisni majita bihi illa udia. Karena ngene. Sapa wae sing ketekanan kaya sing nekani nang seliramu mesti ora ana bakal dimungsuhi. Wa yudrikni yaumuk ang surga nasran muazzaza. Upama aku menangi dinane kowe kakang diusir aku bakal mitulungi nang kowe kanthi pitulungan sing kena darane sing dadi patihe aku sesuk sing dadi penglima perange aku semalam yansab barokah hatta tawaffa wa patarol wahyu ora mboten ngantos sak dangu saking kanjeng nabi mundur presel mateng warokah niki warokah lajeng seda banjur wahyu telat ora temurun, ora merga sebabe sedane warokoh. Dados niki sak sampunipun Kanjeng Nabi paring kejelasan dhateng Siti Aisyah, Siti Khadijah. Kanjeng Siti Khadijah paring pengayem-ayem dhateng Kanjeng Nabi lajeng ngajak Kanjeng Nabi diajak rawuh wonten ing griyanipun Warokoh bin Naufal niki karo Siti Khadijah panjenengan sis dulur nak sanak pernah hadine Warokoh niki termasuk piantun ingkang kata hasil karya tulisipun ingkang terjemah Taurat kan di bahasa Ibrani pun apa dene kitab Injil kan di bahasa Ibrani Pokoknya hasil karya tulisipun kata sangat Masya Allah. Matur Siti Khadijah datang Siti Warokoh. Coba iki mireng no ngedikane. Rakamu ki. Warokoh lajeng ngedika. Enten <clears throat> apa? Sing mampresane enten apa? Enten kawan tenan apa? Kanjeng Nabi lajeng ceritakan lelakon tengguo khirok. rampung li cerita Kanjeng Nabi Warokoh ngendika wah niku namus niku niki riyen tumurun dhateng Nabi Musa Warokoh yakin nek niki nabi akhir zaman Mulur Warokoh lajeng gadhe lamunan oh mbok yo aku ki calon dadi patoke upama aku isih kuat pokoke dadi jenderal perang sing biro oh, mbok yo aku iso urip nalika kowe ditundung lunga karo bangsamu kanjeng nabi ngendika apa aku bakal dikon diusir wo sak sinten yang nampi wahyu kados jenengan mesti badhe pun mungsuhi upami kula menangi panjenengan dipun mungsuhi kula badhe dados tiyang ingkang membantu entek-entekan tembunge ngoten Nangge wau teng teng desa men ngaten kok. niki nggih teng desa mon wonten nggih ngoten niku. Upama nggih niki lakon teng kampung. Ana sawijining pemuda krana dianggap cakep, duwe pengaruh nang kampung kono. Banjur ana pemilihan kadus dadekke dukuh kadus kepala dusun. Nek maune barang ya dadi disenengi bareng dadi kepala dusun. Krana njur elek-elek kowe ampun do main nggih. Niku Mbah <clears throat> ampun adu jagung nggih. Niki perintah bener. Ning masyarakat njur sengit wah. Nek mbiyen ya rada jejeg ning nek ngelek-elek ngene iki wah ra judu. Saben-saben uwong ingkang ngendika masalah kebenaran ing kene mesti akeh sing do nentang. Niki wonten kan. <clears throat> Kanjeng Nabi nak langkung-langkung. berantas kemusyrikan kedzaliman sing ra duduke nganti temoka kanjeng Nabi nggih pancen dipun usir saking Mekah anane kanjeng Nabi pindah dateng Madinah niki lak wong kafir Mekah niki disabari nganti telulas tahun dadi kanjeng Nabi niku lak nyiarke Islam lak 13 tahun to sing telulas tahun mapan wonten ing Mekah Islam raiso subur tersendat-sendat krana gangguane akeh jalaran disabar-sabarke Kanjeng Nabi 13 taun temekani Kanjeng Nabi sak kanca nek diganggu karo wong kafir Mekah mboten pikantuk males diantem yo ngalih nek ming donekke sikil papat sing jeguk pon pun kulino jalaran disabar-sabarke malah akhire ngarah sedane Kanjeng Nabi banjur nganti akhire Kanjeng Nabi sedina dirapatke pokok iki Muhammad nek ora dipateni wis marake kaco iki nganti daleme kanthi Nabi mulai bakdo maghrib wis dikepung pemuda 80 <clears throat> pager menungso kabeh nggawa gaman dadi upama kanthi Nabi metu mesti nyenggol pager menungso dikepung kanthi Nabi Ah sing nang jaban omah yo kamu kok daleme Kanjeng Nabi ku critane nggih mboten rapet. Ah sing go gedhekno lulang unta. Ya ana bolonge barang. Ah sing jaba nggih munamune metu amat. Dadi wak kowe. Kanjeng ora metu yo nek ana dawuh sekangsa dalem Allah. Bareng tengah wengi critane malaikat Jibril rawuh. Aduh Nabi niki sajake umat jenengan wis ora iso disabarke meneh niki lha saniki wis ngarah ajeng nyedani panjenengan. Niki dawuh sekangsa dalem Allah panjenengan sepados pindah monggo kula dherekaken. Kanjeng Nabi miyos saking dalem niki diwulang donga karo malaikat Jibril. Apa iki donga sirep, apa donga ngilang mangkaaken. Nanging dimuat wonten ing surat Yasin. kanjeng Nabi miyos saking dalam kanji maos ayat wajalna mim min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda wa aghsyainahum wa hum la yubsirun ayat niki sing diwaca kanjeng Nabi sing diwaos nalika badhe miyos pindah jaba ya pemuda puluh pedange siap mripate mlorok niki ora ndedelok karo Kanjeng Nabi. Ngadeg nyenyer niku karo Kanjeng Nabi. Astane Kanjeng Nabi diaweke nang ngarep raine iki raruh. Njur pemuda niki saben pemuda siji nggon sirah niku dinai wedi karo Kanjeng Nabi. Rampung kabeh dinai wedi Kanjeng Nabi terus lolos. Niki Kanjeng Nabi ora njur tindak ngalor dateng Madinah mboten malah ngidul. nampiri sahabat Abu Bakar. Jendele ana ing guwa jenenge gua Sur. Gununge jenengane Jabal Nur saniki. Niku munggahe neter jejeg luwih rekoso tenembane teng gua Khira. Jabal Nur. Mula niki para bapak ibu calon jamaah haji nggih nek tekan kono ya merlokke nek ngerti sejarah ini teng rika masyaallah. jan kanjeng Nabi lek ketula-tula tenanan. Nindakake ibadah kaji ngerti sejarah dan kok seneng. Nek ora ya ngejak piantun sing ngerti sejarahe. Dadi ya tekan nggon papan-papan ziarah iki ngerti lelakone ceritane maune bisa membayangkan yang sebenarnya. Tengriku niku nganti telung dina kanjeng Nabi lajeng pindah dateng Madinah. Niki sejarah pindahe kanjeng Nabi. Sak sampunipun Kanjeng Nabi Nabi wayu sepisanan niki <clears throat> lajeng anu wayu lagi telat. Lagi telat. Kanjeng Nabi piambang nggih waduh kok gek teko neh malaikat Jibril. Dadi Kanjeng Nabi ka, diantawis kangen karo wedi. <laughs> diantawis kangen karo wedi. Wah nek temurun neh piye ning nek ora ya kepiye kok ya ngoten Niki keterangan sedawa insyaallah mangke lintu dinten nggih. Selajengipun nglajengaken bab bab wahyu sampun. terus akan bab taqwa wal huda wa arkanul Islam wa umur wa umuriddin. Bab niki terangkan takwa, pituduh lan rukun Islam lan piro-piro urusan agami. Kala Ibnu Umar laya ya bulughul abdu haqiqatat takwa hatta yad'ama haka bis Ibnu Umar ngendikaken laya bulughul abdu ora iso sawijining wong iso tumeka hakikat takwa ing sejatining takwa hatta ya sehingga wong mau gelem ninggal mahaka apa sing nyebabi mamang fisodri ana ing ati Dewan itu kadang-kadang contoh rapet ngandel karo Gusti Allah. Padha ngoten niku niku marake ora iso ngrasake sejatining takwa. Mula nggih. Nek iso nggih, Mbah. Nggih, niku lho pepacan gen salat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin nek iso niku dirasake tenan iso iso tekan sejerone takwa niku inna salati sak temene salat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahya lan pejah kula eh lan gesang kula wa mamati lan pejah kula sedaya lillahi rabbil alamin kagungane Gusti Allah kang mengerani ngalam kabeh nek bisa menyerah ngono ya iso tekan sing jenengane haqiqatut taqwa tunggale male ihata yadama haka fis sadri niki malah ana penjelasan sangre sahabat Muat la Ibnu Mas'ud pun al yakin al iman kulluh sing jenengane yakin mantep ki wujud iman wutuh wa maknahu la yasil insanu illa darajatil iman billah hatta yatruka ma haka bi khatirihi khasyatan an yaqna fi dambin wala yablughal muslimu nihayatal khauf min rabbih tabaraka wa ta'ala hatta yatajannaba kullasyai. Dadi barang sing marake mamang iku halal ora alung tinggal. Eh, mula nggih hadis liya ngendikaken dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalen sing kuwe mamang, lakonono sing kuwe ora mamang. dan iki nek iso ninggalke kono sing marang mama ngonten wah nek rabi ngidul ngetan kuwi gotong mayit kok entuk rono ta le kowe iki jan was wis wis wis pak pokoke nek kula ra entuk rono istrimo ra rabi istrimo gantung kula gantung dian mbok apa mbok gantung katok <laughs> wah ya ya ne ya ngono ya le ya kodrat bisa diwirat jat karep ngapusi Gusti Allah karepmu Ya sesuk lemu mangkat ora saka kene saka ngene mbokmu gedhe dadi ngidul ngulon. Ngidul ngulon ki empuk eyup mlaku bengi-bengi geblethok. <laughs> oh alah mubeng winger ora urung nggih ketemu karo pati nggih. gaya gawe alasan kodrat bisa diwiradan ae sak karepe kono le arep duwe alasan. Lho rabi ngidul ngetan iku ngemarake gerak gerak itu. Ayo ngono ki ra iso tekan sejatine takwa. Arep ngaku tebel kaya ya gugon Tuhan ra bener kowe. nek wong Jawa jan isih ngandel yakin ngidul ngetan marake mati salah siji. Mergo nek mati bareng repot sing dolayat. <laughs> Apa nek labi ngidul ulun ra mati napa? Kathah mbok menane iki ayo sengsus apa piye? Sing ngalor ngidul ya aja sedo ngetan ngulon sedo. Ning rezekine cerek seret nek ngidul ngetan. Bu, sing seret ngalor ngidul oke seret. Amak niku ajeng ngulu salak gewal niku men seret ya. <laughs> rezekine niku lah salak enom dulu seret rezekine angel mlebu niku Walah, <laughs> oh, ngoten-ngoten niku marakake ngreget-ngregeti iman. Ora iso tekan sejatining takwa. Pun bon, nggih, niki semanten riyen. niki pengajian sing nomor 3 mangke tandake pengajian sing nomor 4 kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh